osobina koja se od njega ne odvaja. Da se mu'min boji Allaha Đelešanuhu i u javu, dakle, kada je među svijet, i posebno da ga se boji kada je sam, kada nema nikoga od ljudi da ga vidi. ورغم ما ران عليها من الذل والاستضعاف فإنها لا تزال تحاول أن تكسر القيود وتفك الأغلال لكي تنطلق للجهاد في سبيل الله وبذل النفوس والمهج من أجل إعلاء كلمة الله عز وجل والفوز برضوان الله سبحانه وتعالى عزمي وسيفي في درب الفداء تنقى وهمتي جوزت من عزمة الأفقا أتردد خيل المعالي مقصدي شرف إيمان قلبي عظيم للعلا سمقا نحو العوالي كي أذللها Ako se bude mene bojao na dunjaluku, zasigurno ću ga učiniti bezbjednim na sudnjem danu.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 Njega te barek tada slavimo i veličamo, samo njemu i badet poklanjamo i svjedočimo da nema drugog istinskog Boga osim njega subhanahu wa ta'ala I svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam posljednji Allahov poslanik i pečat svih poslanika posla sa istinom i jasnim dokazom do sudnjeg dana. Onaj ko njega slijedi na pravom je putu, a onaj ko glavu okrene od njegove upute s kojom ga je poslao Allah Đalešan, to je učinio na svoju štetu i Allahu te barek ve ta'ala time nemalo neće nauditi. Neka Allah salam i salavat na Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, njegove ashabi i sve njegove sredbenike do sudnjeg dana. Amin. A zatim, cijenjena moja braćo, oporučujem sebi i vama da se bojimo Allaha te barak wa ta'ala, koji kaže u svojoj samitoj knjizi neste zbila, Ja ayuha an-nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن بعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور O ljudi, bojte se vašeg gospodara i strahujte od dana u kome roditelj svome djetetu nimalo ne može pomoći, niti dijete svome roditelju. Inna vada Allahi haq. I doista Allahu obećanje je istinito. Allaho obećanje je istinito. To jeste da će doći taj dan u kome roditelj svome djetetu neće moći ni malo pomoći. Niti će svoje dijete svome roditelju imalo moći pomoći. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Pa nemoj da vas zavede ovaj dunjaluk وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ I nemojte da vas šeitan pokoleba u Allaha te baraka ta'ala. Nemoj da vas šeitan pokoleba pa da odustanete od obožavanja Allaha Đalešanu. Zatim kaže Allah te baraka ta'ala إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير Doista oni koji se plaše svoga gospodara kada su sami lahum magfiratu wa ajrun kabir njih čeka oprost i velika nagrada kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam thalathun munajjiyat tri su stvari koje su spasonosne ala adlu fil ghadabi war rida pravda u ljutnji ili u srđbi i u zadovoljstvu wal qasdu fil fakri wal gina i namjera u siromaštvu i u bogatstvu wa hašjetu Allahi fi sirri wal alani i strah ili plašenje od Allaha te barake wa ta'ala i u jav i u tajnosti i u javnosti. Mi vidimo cijelje na moja braćo da većina svijeta se ne boji Allaha Đalešanuhu. Većina svijeta se ne plaši Allaha te barake o tale njegove veličine. Niti onoga se čime zaprijetio gospodar svih svjetova. A i ono malo što je privrženo pokornosti i odanosti Allahu Đalešanuhu Mnogi od njih povedu računa o Allahu i Đelešanu granicama samo u određenim periodima koji su posebno naglašeni šeri, u šerijatskim testovima da su to posebni periodi u kojima treba insan da se što više potrudi u činjenju dobrih dijela i da se što više čuva činjenja zabranjenih dijela. Pa ih vidimo kako se tu čuvaju Tu se malo pripaze i povedu računa, kao što čovjek uz Ramazan. Ili recimo čovjek koji je znao vrijednost prvih deset dana mjeseca Zulhidžeta koji su veći za nas. Pa dakle u tim periodima povede računa i čuva se grijeha. Ili čovjek koji otide na hač pa dok je tamo čuva se grijeha. Međutim, kada prođu ovi periodi, većina se ljudi opet vraća grijesima. I opet se vraća onom gafletu i nemaru i onom olahkom životu kada u pitanju vjera Allaha te bareke te bareke o tada. Međutim, cijenjena moja braću, Allah je Đerašanu je učinio da neka svojstva vjernika budu posebno istaknuta i da ona budu vodič i najbolji pokazatelj jedne osobe, jednog mukmina, Šta je sa njim? Kakav je hal njegov kod Allaha te barake ta'ala? Kako je njegovo imansko stanje? I upravo jedno od tih svojstava jeste, jeste el hašjetu min Allah. Jeste strah ili bojazan od Allaha Đalešanu. To je osobina mu'mina, osobina koja se od njega ne odvaja. Da se mu'min boji Allaha Đalešanu i u javu, dakle, kada je među svijetom, I posebno da ga se boji kada je sam, kada nema nikoga od ljudi da ga vidi. I onaj ko izgradi ovaj hašijet min Allahi Teala, kada je u samoći, zasigurno će takav imati straha od Allaha Đalešanuhu i kada je među ljudima. Jer se ljudi, među ljudima u javnosti čuvaju mnogi stvari. <clears throat> Međutim, kada se osame, onda stanje više nije tako. Onda stanje više nije tako. Zato mu'min, koji je iskren prema svojom gospodaru, te barek na tada, vodi računa o riječima Allaha Đelešanuhu, pa im se pokorava i svata njihovu poruku. Zato je u ovom ajetu Allah Đelešanuhu ukazao na veliku nagradu i oprost grijeha onome inna ladine jahšuna rabbahum bil gajta. Doista oni koji se plaše svoga gospodara kada su sami, kada ih niko ne vidi. Njima je nagrada, lahum magu firatun, njih čeka oprost, vajzim kebir i velika nagrada. <clears throat> Zato je Rasul sallallahu alaihi sallam u hadisu dakle rekao, wa hašjetu Allahi i sirri wal alani. I strah od Allaha djelašanuhu i javno i tajno. I tajno i javno. Da se boji čovjek, ovo je ono što spašava insan. Dakle, tri stvari spomenu, jedna od njih jeste da se boji rob Allaha Đelešanuhu i taj vijad, bez obzira da li ima neki svjedoka od ljudi ili nema svjedoka. Već da se ti pokoravaš Allahu Đelešanuhu i da ga se bojiš i da čuvaš njegove granice, vidio se neko od ljudi i ne vidio. I da ne obraća će ti neko prigovoriti, šta će ti kazati, hoće li ti reći ti si sigurno pustio tu bradu zato što si čuo da u toj sekti, u toj grupi da, da plaćaju 300 maraka, 300 eura, 300 ovog, 300 ono. Već da znaš za dokaz šerijetski i da zbog toga se pokoriš tom šerijetskom dokazu. I da zbog toga budeš u tome rob Allahu Đelešanu, da on budeš pokoran, da to izvršavaš zato što se njega se barakatala bojiš. A ne zato što će ti ovaj reći, mašala kako ti lijepo stoji brada, ili će ti onaj reći, to ti radi zato što te plaće. Ovo se, ove se stvari ostavljaju po strani. Ovo se odbija kada je u pitanju vjera Allah Đelešanu. I slijedi se ono što je došlo putem Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I kada dođe ova pokornost i ova predanost Allahu Đelešanu u njegovom šarijetu, onda stvari izlaze na, na površinu onda ono što je najvažnije, ono što je pravi cilj, to se pokazuje. A sve sporedne stvari, sve ono sa čime te ljudi hoće prevariti, ili šetan preko njih se prevariti, pa da zbog ovoga briješ bradu, ili zbog onoga da pomisliš da si sada ušao u džene zato što ti je rekao mašala kako ti je rekao, sve su to šetanski prilazi. Ti to radiš radi tvoja gospodara, tebara, tebara. Ti to radiš jer se njega, ađe, ođele, bojiš. Ti to radiš zato što si saznao da je to činio Resul sallallahu alaihi wasallam. Onaj koji je predvodnik svih vjernika do sudnjeg dana. Onaj koji će prvi ući u džennet gospodara svjetova. Onaj ko će u džennetu dobiti najbolje mjesto koje će pripasti samo jednom osobi. On je to činio. I naredi da se to radi. I zato ti to radiš. Ne radiš zbog moje pohvale ili pokude onog drugog ili otužbe trećeg i tako dalje i tako dalje. Zato cijenjena moje braćo, onaj ko se istinski plaši svoga gospodara te bare koja tada zasigurno zna da je upravo to put radosti i put uspjeha i postizanja zadovoljstva Allaha te bareke ve taala i potpunog uspjeha i na dunjaluku i na ahiretu. Zbog toga treba mu'min da nastoji da se okiti strahom od Allaha te barekuta taala bogobojaznošću od Allaha te bare prema Allahu te barekuta taala i da bude od onih koji iskr, iskreno vjeruju u Allaha dželle i čine dobra dobra djela pa da ga Allah te barekuta taala učini od onih koji su upućeni da ga Allah dželle učini od onih koji su upućeni A njih je gospodar svih svjetova obećao da će nagraditi za sigurno džennetskim baštama ispod koji će rijeke teći kao što usvišeni kaže Inne ladina amenu amilu salihati ulajke hum, hum hajru gari Doista oni koji vjeruju i čine dobra djela to su najbolja stvorenja. Doista oni koji vjeruju i čine dobra djela to su najbolja stvorenja. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahti al-anhar kao nagrada ih čeka kod njihova gospodara dženneti visoki teđeri min tahtihim ul tahtiha al anhar ispod kojih rijeke teku khalidina fiha abada u kojima će vječito ostati radi Allahu anhu wa radu an Allah je s njima zadovoljan i oni su njime zadovoljni dhalika li man khashya rabba ovo će biti i pripašće onima koji se boje svojeg gospodara ovo će pripasti onima koji se boje svoga gospodara te barake wa ta'ala Zato je Allah te barek tada učinio onoga koji se boji njega te barek tada onim koji će uspjeti i ko će, koji će postići ono što želi. Kaže uzvišeni وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ A onaj ko se pokorava Allahu i Rasulu sallallahu i njegovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, wa yakhsha Allah, i koji se plaši svo Allaha dželle šanehu i koji ga se boji, fa ulaihi humul faizun, pa takvi su oni koji će zasigurno postići ono što žele. Takvi su oni koji će postići ono što žele. <clears throat> Zato cijenjena moja braćo, nalazimo da je upravo strah ili plašenje od Allaha dželle šanehu da su to da je to svojstvo s kojima su opisani Allahu i Đerlešanu poslanici, vjerovjetnici, ulema, dakle učenjaci, kroz sva vremena, i salihun, dobri ljudi, kaže Allah Đerlešanu, الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون oni koji se boje svoga gospodara kada su sami i koji su brižni zbog dana koji će doći, to jeste zbog sudnjeg dana, koji su brižni zbog dana koji će doći. Da vidimo da je Allah se barek od tada ukazao na one koji se u samoći boje svoga gospodara i koji brinu, brinu o onome sa čime Allah Đelešanuhu upozorio ljude, a to je dan polaganja računa. To je dan povratka pred Allaha Đelešanuhu. Dan kada će svaki insan doći gospodaru svjetova sa svojom knjigom koja će biti menšura otvorena koja će biti otvorena, a u njoj zabilježeno sve što se činio. Otak si postao punoljetan, pa dok je duša iz tebe izašla. Sve što si govorio zapisano i sve što si radio zapisano. La ilaha illallah. Kakva je to knjiga? Kakva je to knjiga koja ništa nije preskočila? Sve zapisano u njoj. I sa tim će doći Allahu Đelešanu. Zato su oni koji se plaše Allaha Đelešanohu, zabrinuti zbog ovoga dana. Zabrinuti na Dunjaluku, na Ahiretu će svi biti zabrinuti, ali zabrinuti na Dunjaluku. I ta briga na Dunjaluku o tome ih veže da se čuvaju grijeha, veže ih da budu u pokornosti Allahu Đelešanohu, veže ih da pazne na granice Allahove Đelešanohu dina i veže ih da između njihove tajnosti i javnosti, kada su u pitanju Allahove granice, nema razli, da ih oni čuvaju i tajno i javno, jer su oni Allahovi robovi i u tajnosti i u javnosti. I kada ih neko vidi, kada ih niko od ljudi, i kada ih niko od ljudi ne vidi. Zato kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam, إني لأخشاكم لله وَأَتْقَاكُمْ لَهُ Ja se doista najviše od vas plašim Allah, plašim Allaha Đelešanuhu i ja se najviše od vas bojim Allaha Đelešanuhu. To jeste kao svojstvo najodabranijih Allahovi robova, poslanika, vjerovjesnika i jeste upravo šta? Da je Resul sallallahu alaihi wa sallam posvjedočio da se on najviše plaši Allaha Đelešanuhu od svih ljudi i da ga se on, teba, da, se, da ga se on najviše boji Allaha te bareke te bareke wa ta'ala kaže Abdullah ibn Mas'ud radijallahu ta'ala anhu kafa bi khashyati Allahi ilman wa kafa bil igtirar billahi jahlan kaže dovoljno je znanje Jel, dovoljno je znanja i jednom insanu da se boji Allaha Đelešanu, da ga se iskreno plaši. I dovoljno je džahla neznanja jednom insanu da se ne boji Allaha Đelešanu. Dovoljno je. Dobro nam pokazate. Kada vidi čovjeka da se ne plaši Allaha Đelešanu, posvjedoči mu džahlu. Makar on imao sve titule kod sebe, Jer da je njemu koristila titula, on bi se bojao Allaha Đelešanu. On bi ga se zasigurno bojao i čuvao bi granica Allaha Đelešanu. Jer je on najpreći, on je upućen u ilmu. On je najpreći da ga se boji. Međutim, to što je kod njega došlo, nije bilo od ilmu nafik. Nije bilo korisnog znanja. Već je došlo ono što mu je slomilo vrat. Ono što ga je upropastilo, Pa je čovjek okačio diploma u svoj rad i ljudi ga prezivaju preko toga. Međutim, on živi životom džahila zato što ne pazi na Allahove granice. Niti se boji gospodare svi svjetova. A kada vidiš da se čovjek boji Allaha Đelešanuhu, posvjedoči mu ilm. Zašto? Zato što je taj naučio i shvatio ko je njegov gospodar te bare kratala, pa da se čuva i boji i pazi na, na njegove granice. I sve do čega dođe, takav samo sprovodi. Živi po tome i halas. I ovo su dakle riječi Ibn Mes'uda radi Allahu ta'ala Anku. Zato je došlo u predaj da nije viđeno pri jednom insanu ništa vrednije nego li straha od Allaha Đalešanu u, u tajnosti i u javnosti. Zašto? Zato što, cijenjena moja braća, upravo taj strah od Allaha te baraka tala. I, I ovdje je razlika između haupa koji je osnovi strah i hašje, hašje znači bojatan, strepnja, Nešto sa čime čovjek, zato u nema kada govori o ova dva izraza, kaže haus jeste strah od Allahove kazne. Pa onaj ko ima strah od Allah, Žešanu, dakle haus, kaže on samo, pazi, neće to da učini, on bi to učinio, ali neće zato što zna da je kazna Allahu Žešanu, zato tajta. Međutim, hašije, to je strah od Allahu Žešanu veličine. Strah od veličine onoga što je Allah Žešanu zaprijetio. I strah koje Allah Đelešanu ima na, nad svojim robom. Pa, dakle, to je ono sa čime čovjek živi. Pa ga to stalno odvaja i udaljava od, od nepokor, odvaja ga, dakle, od grijeha i nepokornosti prema Allahu Đelešanu i njegovom, njegovom dinu. Zbog toga, sine na moje braće, onaj ko izgradi ovo bojanje od Allaha Đelešanu, ovo strahovanje od Allaha Tebareke Tara, ono će ga zasigurno zaštititi pa će takav biti čist od kibra od oholosti bit će čist od haseda to jeste od zavidnosti bit će čist od viša to jeste od prevere i tako dalje od drugih raznih bolesti na koje je ukazao šerijet Allaha Đelešanu. Kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam La yadkulu al jannata man kana fi qalbihi mitkalu dharratin min kibar neće ući u dženet onaj u čijem srcu <clears throat> bude bilo koliko zrno gorušice, gorušice kibura koje jeste oholost. Subhanovo. I jedno zrno gorušice sa toliko oholosti ko dođe Allah Đelešanuhu takav neće u dženet ući. Pogledajte kakav je, kakav je ovo bolest. A upravo strah od Allaha Đelešanuhu ove stvari miće. Jer onaj ko se boju, pa, boju iskreno Allaha Đelešanuhu takav ne može da ima kibura. Takav ne može, jer on je, on je sve to slomio i počinio sa Allahom Đelešanuhu i od njega strahuje. A onaj ko strahuje, on nema sigurno. Onaj ko istinski strahuje, on nema oblast. Međutim, onaj ko nema, onaj ko nema straha, takav su zoholi, takav su zoholi. <clears throat> Zatim kaže Resul sallallahu alaihi wa sallam Iyakum wal hased Čuvajte se haseda, to jeste zavidnosti. Fa innal hasada ya'kulu sayyi'at ya'kulu hasanati kama ta'kulu an-nar al-hatab. Jer doista kaže. Jer doista a, zavid jede dobra djela isto onako kao što vatra jede dobra. Kao što vatra jede dobra. Pa tamo gdje se pojavi bolest haseda, zavidnosti, takav insan sa svojim hasedom, sve ono što učini od dobročinjstva, on mu to pojede kao što vatra, kao što vatra jede, jede drva i čovjek se trudi i na kraju toga, od toga nema, nema ništa. Resul sallallahu alaihi wa sallam je također bio upitan قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن كذابا قال لا Bilo je rečeno poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da li jedan mu'min, da li jedan mu'min može biti lažov? Da li može biti lažov? Pa je rekao Resul sallallahu alaihi wa sallam, la, ne može. Ne može. Što znači da pitanje ovog svojstva ružno, to jeste da čovjek laže, da musliman laže, jeste upravo ono što se, što se liječi, liječi sa strahom od Allaha te barake, te barake tala. Na ovu predaju Čeha Ban je ocjenio da je međutim, mnogi drugi su ukazali na njenu, na njenu uh, ispravnost i mogućnost da se, da se s njome koristi. Također kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam Men gašena fe lejse minna Onaj ko nas vara nije od nas Onaj ko nas vara nije od nas Dakle, sve ove bolesti i mnoge druge bolesti Jesu upravo takve da insana uništavaju I ako se čovjek uspije od njih osloboditi I od njih ozdraviti Takav čovjek nema šanse da se iščupa i da uspije Zbog toga treba da traži ono sa čime će ovo izliječiti. A nema sumnje da je jedan od najboljih lijekova upravo strah, strah od Allaha te barake, te barake o ta'ala. Kaže Omer ibn al-Khattab Allahu anhu La emina illa من خشي من خشي الله عز وجل وإذا خشي الناس رب وإذا خشي الناس ربهم سرا وعلانية سيدوا في الدنيا kaže neće biti niko bezbjedan osim onaj ko se boji Allaha te barek ta'ala. A kada se bude, kada se ljudi budu bojali svoga gospodara uh, u tajnosti i javnosti, zasigurno će biti sretni na dunjaluku, a bit će im fezadu fil ahire, a bit će im još povećato, još će im biti dato i povećato na, na, na ahire. To jeste od dobra koje Allah te barek ta'ala zbog, zbog ovoga, zbog ovoga daje. Stoga će nam je daću jedan od tijetih primjera, jeste primjer koji se spominje iz vremena Omera ibn Khattada radijallahu ta'ala anhu, koji je jedne prilike na pijaci primijetio jednu staru ženu kako prodaje mlijeko. Kako prodaje mlijeko. I vidio je da ona stavlja i miješa vodu sa mlijekom. Pa je prišao jednog dana i upomenuo je. Rekao je, o ti starice, nemoj da varaš muslimane. Nemoj da varaš muslimane i one koji nam ovdje dolaze u zijare. I ona je rekla, ja to ne činim. I on je produžio. Pa je opet došao drugi put, pa opet vidio tu staricu da isto to čini. Međutim, kada je, kada je rekao i opomenuo je, ona je ponovo rekla, tako mi Allah, ja to nisam učinio. Pa je čula njena čerka iz kuće, pa je rekla, zar te, kaže, obuzela, zar, zar te, kaže, svu obuzela laž i prevara, o majke. I ona radi Allah, bio je neumio da kazne ovu staricu. Međutim, kada je čuo riječi njene čerke, zastao je i odložio je, odložio je kaznu. Odložio je kaznu. Pa se okrenuo kaže svojim sinovima, pa im je ponudio i rekao, ko će od vas da oženi tu i tu, jer možda će Allah Đelešanuhu dati iz njenog poroda on, onu koja će biti dobra i vrijedna kao što je, kao što je i ona. Pa je Atim, njegov sin, radi Allahu ta'ala anhu, rekao, ja ću, ja ću oženiti o emire pravovjernih, pa je oženio nju, pa je ona rodila njemu čerku Leilu, a Lele zatim rodila petog pravednog halifu Omara uh, e, ibn Abdul Aziza rahmehullahu ta'ala dakle čovjeka koga pripisuju četvorici prvih pravednih halifa pa vidimo cijeni na moje braćo kako strah koji je bio prisutan kod ove djevojke kako je uzdigao nju pa iako je bila čerka majke koja je bila takva i majke koja je možda živjela od tog mlijeka što je prodavala, Allah Đelešanu mu je uzdigao na stepen, na stepen da zbog toga što je bila, a, što se bojala Allah Đelešanu mu, postala je dakle takva da se i dan danas govori i spominje njen slučaj kao slučaj Ane koja je bila bogobojazna prema svom gospodaru Tebare Kretara. Tebare Kretara. Allah je lešanu molim da nas okiti svakim svojstvom s kojim je on te baraka ta'ala zadovoran, a da nas očisti od svake bolesti koja nanosi štetu i dunjaluka i ahireta svakom vjeru. Thank you. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد سيدنا ما يبرك شو Obavezan nam je da se bojimo Allaha Đelešanuhu i da znamo da strah prema Allahu Tebarek wa Teala čini onoga ko je takav sigurnim i u životu na ovom, a učinit će ga posebno sigurnim u životu na budućem svijetu na danu obračuna jer Allah te barek za zasigurno će obezbijediti i osigurati onoga ko se bude bojao njega na dunjavu prenosi se o tebu Hureyre radijallahu anhu a onog poslanika sallallahu alaihi wasallam koji prenosi od svoga gospodara azza wa jalla fi hadisi kutsi u kome kaže Allah jalla wa ala وعزتي لا أجمع على عبدي خوفين وأمنين tako mi mog ponosa kaže Allah Đelešanuhu ja zasigurno neću kod svoga roba sastaviti dva straha i dvije sigurnosti إذا خافني في الدنيا أمن أمنته يوم القيامة Ako se bude mene bojao zasigurno ću ga učiniti bezbjednim na sudnjem danu. Wa idha aminani fi dunya akhaftuhu yawm al-qiyamah. A ako bude na dunjalu tu bio bezbjedan od mene, siguran od mene, zasigurno ću ga zaplašiti na sudnjem danu. Te vidimo cijenjena moje braće, da onaj ko bude izabrao put straha od Allaha Đelešanhu na Dunjaluku, zasigurno će ga Allah Đelešanuha učiniti sigurnim i bezbjednim sudnjem danu. Dok onaj ko se na ovome svijetu bude ponio kao onaj koji je bezbjedan od Allahove kazne, kao onaj koga ne interesuju toliki ajeti hadisi poslanika sallallahu alaihi wa sallam s kojim je zapriječeno i bude se oglušio svemu tome i radi ono što radi mimo Kur'ana i sunneta, mora da zna da će na sudnjem danu ta bezbjednost biti zamijenjena strah. Ta će mu bezbjednost biti zamijenjena strah, zato će se malo svijeta naći bezbjednima na sudnjem danu. A većina svijeta će strahovati, ali od tog straha neće, neće imati nekakve, nekakve koristi. <clears throat> zato kaže eh, Udaj ibn Iđar, rahmehullahu ta'ala, Kaže onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu, nikomu ne može ništa naškoditi. Onaj ko se bude bojao Allaha Đelešanuhu, na dunjaluku nikomu ne može nanijeti štetu. A onaj ko se bude bojao drugi mimo Allaha Đelešanuhu, tako me niko ne može koristiti biti. Tako me niko ne može koristiti biti. Jer u prvom slučaju Allah Đelešanuhu je taj koji ga uvijek može zaštititi od svih onih koji mu hođe štetu na njih. A u drugom slučaju, taj strah od drugih, a ostavio strah od Allaha Đelešanuhu, ne može mu pomoći niko ako Allah Đelešanuhu hoće da ga kazni i da ga zaprašuje. Kaže, kaže Rasul sallallahu alaihi wa sallam prenoseći od svog gospodara Allaha tabaraka ta'ala koji kaže u hadisu kuciju Ana adani asuraka anišir Ja sam neovisan od partnera dakle od onih koji se pripisuju men amila amalan ašrake fihi ma'ija gajri terektuhu vašiju. Pa onaj ko bude učinio neko djelo u kome mi je još nekoga pridodao. Dakle, učinio djelo i u ime mene i još u ime nekoga drugoga. Kaže Allah Želešanuhu, ostavit ću i njega i onoga kome to učinio. Dakle, ostavit ću i njega, i to njegovo djelo koje učinio, i, i onoga ko, koje, radi ko, koga mi je još pripisao. Ovaj hadis bilježi imam muslim. Zato cijenje na moje braće, oni koji su iskreni prema Allahu Đelešanu, koji ga se iskreno plaše i boje, njihova su sva djela u ime Allahu Đelešanu, i njihova su riječi u ime Allahu Đelešanu, i njihovo davanje u ime Allaha Đelešanu, i njihovo uskraćivanje u ime Allaha Tebare Kvetala, i njihova ljubav je samo u ime Allaha Đelešanu, i njihova mržnja je samo u ime Allaha Đelešanu, I njihova djela i vanjštinska i unutrašnja jesu sva ona Allaha te bareke, te bareke tana. Zato nema drugog puta jednom uminu koji razumije din Allaha Đelešanohu i koji pri sebi ima uputu gospodara svih svjetova, osim da se okrene slijeđenju Korana i Sunneta i poruka Korana i Sunneta. Pa je tako nađe ono što su našto dobre generacije prije, prije nas da nađe povoljstvo gospodara svih svjetova i da nađe zaštitu, zaštitu Allaha Đalešanuhu, a pogotovo na Kijanskom danu kada neće biti druge zaštite osim zaštite gospodara svih svjetova. Allaha Đalešanuhu molim da nas pomogne na istini, da nas učini od onih koji su iskreni prema svome gospodara za vađer u riječima i djelima. Molim Allaha Đalešanuhu da nas pomogne pomogne da budemo mi dosljedni srbenici Kur'an i Sunnata Rasula sallallahu alaihi wa sallam da budemo oni koji će se bojati gospodarnosti svjetova i u tajnosti i u javnosti koji će ga obožavati na svakom mjestu na zemljinoj kugli onako kako sami mogu i umiju kako je u tome podučio njihov gospodar sallallahu alaihi wa sallam Allah je molim da sve muslimane vrati Kur'an i sunnetu, da ovaj din umiri srce muslimane, da muslimani osjeti šlak imana, pa da budu poput ashaba Rasula sallallahu alaihi wa sallam, koji su <clears throat> od nepismenog naroda postali najvredniji narod na zemljama i put. Allah hađe da šanom molim da nas uputim svako dobro i da nas sačuva svakog šerba. Gospodara svi svjetova molim da nas pomogne da budemo dosljedni sredbenici istine i da zbog toga budemo ponosni makar sa svijetlje na drugoj strani. Allah je rešanih molim da pomogne muslimanu širom svijeta, da pomogne potlačene muslimane, ma gdje oni bili, da ih izvede na slobodu, da ih sačuva musibeta, pogotovo musibeta u vjeru. Allah je rešanih molim da pomogne džihad i mužahide na svakom mjestu gdje se bore da riječ Allah je lešanu bude gornja, a, a riječ ne vjerni sa donja. Allah je lešanu molim da im broj poveća, da im poda snadu i snagu koju imaju, da im, <clears throat> da im učvrsti korak na njegovom putu, da nas u sve njegove sapove, da s nama pomogne svoj din. Allah je lešanu molim da nas koristi prije naše smrti u, u pomoć svome dinu. Allah je lešanu molim da nas ne usmatri, osim za muslimane, kao one koji će svjedočiti šahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Allah za još ono modim da nam oprosti grijehe, da nam pređe tako ružnih postupaka naših i da nas uputi na stazu bezbjednosti i sigurnosti na dunjavu i na ahiretu. Amin. بات منكشفا وكيف تعذب شامخة وأستريح هنا بالورد والعبقاء كيف أرجو من الكفار نصرتنا وعليكم فتحوا الأحقاد والحنقاء صرير العين هانئها وأمتي كم تعاني الهدم والغرق لا والذي زلزل الكفار في أحد لن أستكين وحقي جهرة سرقا بل سوف أمضي بدرب العز